escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes Hola, bona tarda. Des de Ràdio Primavera. Són la Carla, l'Alan, el Nil i la Maloli, de la classe del Dofins, P4. A la classe hem estat treballant els éssers vius. Els éssers vius són els animals, les persones, les plantes i els arbres. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. ¡Wow, el mar! bajo el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te... Un día banana al patean Bastida, van y cada grupo tenía una lupa. Afaga de amor investigaros Y preguntan las cosas venganza en la lupa. Al pati tenemos a servir. Bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura. La ya tocará, el estudio se unirá. siempre al ritmo, ritmo marino bajo el mar. En Pati van trobar un cuc, bolet, dos formigues, un cargol, una abella, una mosca, una papallona volant, que en veu va veure arbres. Al nostre pati hi ha sis arbres. Les formigues la igualtat en un pot màgic. La tapa és una lupa. ...la van salvamos y van veure una tenia sis potes. El tres trozos... ...y dos antenas... Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. ¿No es que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena la classe vam fer un dibuix d'una formiga i després van tornar les formigues al pati perquè marxessin amb les seves amigues. Bé, això és tot. Està ràbio primavera. Es descuidem de tots vosaltres. Fins un altre dia. He parlat la Maloli a l'Alan. Anil, la Carla, de la clase La en P4. Si vos hasta de primera, cortado Radio Primavera. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos. aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. ¡Wow, el mar! ¡Wow, el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura. La matarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar.